Ordin, miren ahin ordo kizuekin gitzitzu uh, eh, andere nahiak uh, jamaiten dian inkesta baten aipatzeko, egun hon? Egun hon. Ordin, uh, eh, projetan aipatzen hasi gabe, ahaltzia bihitzaz prezentatzen eta bardin zu etxaltia prezentatzen ebai? Bai, beraz, beraz, egin duzume zalani miren ahin ki, anauzen plantatuan niz uh, orberiki, aurten egia egin, uh, fruituak bolekin. Ara, eta bestelakatzen ditut fruituak izozkiak eginez. Hori da, hori da, ene etxaldea. Ordin, zuegan ahurra gutitzu, handere eh, eh, alkartiak e, jamaiten dian inkesta batetan parte hartu behituzi, ordin, justo hitazteko handere nahiak laguntzen titzu ebe emaztik entrepreja mundin, eta hor inkesta bat jamaiten dizu laboan txan, erraiten ahalde ikusia hasteko zer den inkesta hoi? Bai, beraz, eh, hori berriki hasi dute inkesta bat, eta sustut eh, deialdi bat egiten dute emazte laborariak, da berdintasunari eh, buruz, emazte eta gizuan arteko berdintasunari buruz eramana den ikerketa bat da, e, be, esplikatu baita ukute, uh, errezebitzen dituztela azken urteetan emazte frango uh, laborantzan plantatu nahi dutenak, egen elkarterat baiten direnak, Ebe, berbara laborantza munduan diren beste egituretan um, gabezia bat zu itaizke. Bai, eta beraz hartako dira arat uh, urbiltzen, beraz deliberatu dute gai horren uh, johatzea. Jakiteko zer diren emazten uh, bizipenak, ibitbideak, uh, eta berdin bairatzen dituzten ere nekeziak ere uh, laborantza munduan eta haien laborari bizian. Bai. Eta zuk dei hoien zun duzu, arrapostu eman dezu, ze interes atzaman duzu hortan zuk? Bai, eh, beraz, ni hori bildu nintzen, um, lehen denbora batean, um, aldu, deraz, aldu derat, antolatu baitzuten Alfaro Ostatuan gaualdi bat, eh, emazte laborari eri uh, eh, zuzendua, elkart eta piskat orkestekeo ere, eien, uh, proiektua eta eien inkesta, eta beraz, ondotik dut inkestari erantzun, eta nik gaiaren zat interesa badut, uh, behara ofizio guzietan bezala laborantzan ere, badira gizon eta emazten arteko desberdintasunak, eta baitakit uh, emazteak, emazteak direlako, nekezia eta oztopo berezi batzu bezi dituztela, eien ofizioan uh, eta laborantza munduan. Eta beraz, pentsatzen dutana da, bakotsaren lekukotasunen bidez, identifikatzen aldirela, bezain diren arazo oztopo horiek, eta horiek sortzen dituzten ere mekanismoak, eta, eta beraz, eh, horietazu hartuz, be, lan egiten aldela horien gainitzeko.